kwa uchawi umezagaa kwenye jamii hii mpaka kwa mashekhe na haya tumekuwa nayo sisi mambo ya lete chumvi ya mawe lete buni lete sindano lete muo wa bungale tukaita vitu vinaitwa albadiri kuna vitu vinaitwa albadiri mnavijua albadiri ni dua ya vipi dua gani inahitaji sindano dua gani inahitaji chumvi ya mawe dua gani inahitaji buni dua gani inahitaji mua wa bungale ule mua kuna mua fayo wa bungale alafu kuna maneno mnayosema kuna sehemu unakata kwenye kitindi haya ni mambo watu wamekuwa nao madaris na walimu sihiri menea na uchawi huko tunapokwenda kwa sababu asili ya sihiri ni nani ni shaitani wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr kama tumeanza huku sihiri wanaeleza ahlul ilmi sihiri ni mafundo sihiri ni matabano sihiri ni matalasimu mchawi anafunga fundo sehemu mchawi anakuna maneno ana, anatabana kwa maana anazungumza maneno haieleweki yale maneno uchawi ni matalasimu kuna vitu uwezo kuta karatasi imechorwa madraft ta ta, ta vyumba vyumba pana herufi mara pana mim mara pana kaf haya ain sad mara pana sad pana ha mim na makaratasi hayo sihir na ndani yake kuna isti'ana shayatin kuwatumia mashaitani ndani yake kuna kuyatumia mashaitani wanaozuoni na wazuoni wetu wa Kiislamu wameeleza maelezo haya na vitabu ni vingi na wanaozuoni ni wengi lakini itatosha waislamu kueleza yale ambayo yatawanufaisha tawasaidia si lazima kuyaeleza yote Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema siri katika lugha ma khafia wa latufa sababuhu ile jambo ambalo sababu yake njia yake mpaka ile jambo limefika hapa haifahamiki vizuri sababu yake imekuwa imeya kujificha katika lugha ina maana ya sihir inna min albayani la sihra tumesema kwenye ile bayani mtu ambaye amepewa ufasaha naweza kuzungumza akaliza watu kitazama sababu ya mtu huyu mpaka kulia ni nini ile bayana ile kujificha ile sababu mpaka mtu akalia kuna sihiri hii inaitwa sihiri ya kilugha au ya kimajazi lakini akaeleza inapokuja sihiri inapozungumzwa katika istilahi hizi za wanaozuoni ni uqadun wa ruqa ni mafundo wa ruqa na ni maneno matabano yanayozungumzwa ai anasema qiraat ni maneno fulani yanasema watalasim na ni matalasimu yatawassalu biha sahiru kupitia vitu hivyo anakwenda mchawi ila istikhdami shayatin kuyatumia mashaitani Allama alfauzan hafidhahu Allah ta'ala msimamo wake amekata hakuna mchawi isipokuwa anatumia shetani kwa alama al-Fawzani hafidhahullah ta'ala ni katika wanaozuoni wenye msimamo uchawi wote ni kufuru na kila mchawi ni kafir na msimamo wake la yustatabu anauliwa riddatan wa kurtad kwa sababu anasema hakuna mtu atafanya uchawi bila ya kutumia shaitani uchawi wa hakiki kwa maana ule uchawi ambao mtu anaweza kumwathiri yule mashuhur aliyofanywa uchawi akapatwa na maradhi akawa kipofu akawa kichaa akafa na mengineyo kama alikuwa hana mzigo akawa na mzigo hmm? sikuna watu hivyo hana mzigo afajikuta ana mzigo huo mzigo mmeuelewa hmm. au mtu ana wake wawili akienda kwa bi mkubwa mambo hayaweza akija kwa bi mdogo hamna kitu alhaqiqi hii ni sihiri alhaqiqi lazima ndani yake kuna isti'ana ni shayatin kuyatumia mashaitani au sihiri التخيلي kuya, kuya, kuya kuche, kucheza na macho ya mtu kiini macho kitu anavyokiona sio hakika yake watu wa mazingaombwe karatasi halina kitu na yeye kwa hivyo na kitu mwambie hamna kitu jamaa anafanya alafu zatolewa elfu kumi kumi zatoka tuazishi kwa tusoma skuli ilikuwa mambo yapo unalipia shilingi hamsini yani angalia unalipia hamsini yeye alozitoa mule ndani zapita hela za wanafunzi wote waliochanga madrasa ile skuli sihiri at ni shetani natumia shetani jini anachukua zile hela azitia pale kwa hiyo alama alfauzana anasema uchawi alhaqiqi au takhili wote ni isti'ana bishayatin na yote ni kufru na huu ni msimamo wa madhahib matatu illa al-imam ash-shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi yeye anasema naqulu lisahiri utamwambia mchawi sif lana sihraka tusifie uchawi wako akiutaja namna anafanya uchawi ikiwa ni kufru kufru ikiwa si kufru si kufru alafu alama fauzani akasema hadha madhhabun marjuhun madhhabu uliokwenda al-Imam Shafi'i ni madhhab marjuhun kwa sababu hakuna mchawi isipokuwa yastainu eh bishayatin na isti'ana bishaitan bishirk kwa huu kwa ufupi ndio uchawi uqad wa ruqa ay qira'atu talasim wa talasim najua kuna watu kuna nyumba zao kuta makatasi yamening'inizwa kifungua ndani uelewele mbona huu mchoro au cho, mchoro wa duara alafu pana nyota nyota zimezunguka labda mwezi ndio matalasim yale kwa mashaitani ndio ambao wanatumika pale pana majina ya shetani anaandika kuna makubaliano na ndio maana asilimia kubwa ya waganga wanatumia mashetani kwenye kuagua ukisikia mtu apungwa manake apewa mkoba manake shetani kamtaka huyu awe mganga na dawa atamfundisha yeye utakwendaje kwa mtu wewe itakuwaje wewe hela ni zako umeziweka nyumbani huzioni wewe na mkeo na watoto wote mmeshindwa kuzijua wende usafiri utoke hapa wende Dodoma kuna mtu akajue hela zako zimepoteaje nyumbani anatumia njia gani kama kuna dua tungefundishwa na bwana mtume kama kuna dua ukisoma wajua kama ni njia za kimaumbile yani biological au physical ni ipi ipi kama njia hiyo mtu yuko Dodoma atajua hela zako zimepoteaje nyumbani na alozichukua nani yani njia za kimaumbile leo ni hizi naita sisi CCTV kamera mfano ikawa natazama ah kuna mtu mbele aliingia hapo watu hawapo tai ikitazama nani lakini ile kamera yenyewe imefungwa pale pale nyumbani sio iko Dodoma si ndio sasa huyu wa Dodoma ajuaje kama bwana hela zako zimeibiwa kondo kuna mambo ya mabano najua ma, ma, mawano hapa pana Abu Aiman mtu wa Kigombe pana mgore mtu wa Madanga hapa Swahili Swahili mawano unakwenda kwa mtaalamu zinawekwa zile chelewa huku na huku mashika alafu ambatia mkono alafu yule bwana kuna maneno yasema oh, kwa sababu kama ni sura tungefundishwa kama mtu kaiba hamumjui kimfano madrasa hapa markazi hapa na kijana ka, ana udokozi kama tumefundishwa na bwana mtume tungefanya hivyo tia mkono kuna Mtume sallam anaeleza watu waliopita kabla yake ilikuwa wanapopata ngawira katika vita e, hawachukui zile ngawira si ndio unakuja moto unafanyaje unazila ikatokea bwana bwana mmoja akafanyaje akachukua ngawira alichokifanya na nabii nini kila kabila kwanza likaleta mwakilishi likaweka mkono likanaswa kabila nabii wa Allah sio sihiri likanaswa kabila alafu kabila lile kila mtu akapita akanaswa mkono ulikuja ukanata wa nabii sasa huu ni muujiza kwa nabii hizi ni khawariqul ada sasa yule bwana wa mabano anajuaje kuna maneno anayasema atabana pale sijui kwanza vile ni kweli mara waona mbwa kuna watu wanaoshika na mnei mara yaja sasa ile wanaoshika tusiweza kupanga tu na yule bwana au sio bwana mkamateni huyo kama wagusa na ikiletwa hivi ambwa ah, itakuwa fulani sengine naweza shikwa wala sio kweli mtoto alia mimi sio kweli bwana huyu muongo sio kweli shawadha eh aina ya pili Sheikh Uthamin anasema adwiyatun wa aqaqiru madawa mchanganyiko wa madawa na miti miti tuathiru ala badani almashhuri vinaathiri unaambwa bwana hembu kalete nyama nyama endaletwa ile nyama ambwa hii nyama ambwa mwanamke hii nyama kaiweke sehemu ya kuyasiri ilale siku nzima alafu ilete nyama yachanganywa na kadha wa kadha wa kadha alafu ambo nenda kampe mtu ale kaniletee mshumaa najitahidi upate nguo ya ndani ya mtu fulani ile nguo yake anovaa singlet kata kipande niletee sihiri sasa Sheikh Al-Uthaymeen anaona kwamba hizi haya madawa mchanganyiko wa vitu kama hakutaka msaada na shetani hii ni fisq lakini ni sihir ni fisq lakini hukumu yake haifikii katika nini ukafiri tumeona alama Fauzani anaona zote madamu ni athiri ni hakiki au takhayili basi ni kufru na hakuna njia zaidi ya kutumia mashaitan bali asili yake uchawi amefundisha nani shaitan haya ni maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen tutasoma maneno kidogo ya Allama Fauzan msiwe na haraka nadhani tusaona masala isti'ana bi shayatini ndio mtaona kwa nini hao jamaa wana wanatetea mambo yao anasema Allama Fauzan amma taarifu hichi kitabu cha mwanzo kinaitwa alqaulu almufid ala kitab at-tauhid ta Allama al-Fauzan Allama Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi mjalladi wa kwanza ukurasa wa mia nne na thamanini na tisa kitabu hivi vyauzwa madukani wale wanafunzi mnunue japo ni tatizo wanafunzi hawana hela na wenye hela hela wana kazi nazo kwa wakati mwingine hizi elimu zawa ngumu wanafunzi hela hawana kula hawana utanunua vitabu na vitabu ni ghali na wenye hela wana kazi nazo haya tutadukamisha mada wanaokitaja mambo ya ya wenye hela basi matumbo wengine ya wauma saizi wa amma taarifuhu fi shar'i ama taarifu yake hii hasa ni maneno ya al-Fawzan hichi kitabu chake kinaitwa i'anatul mustafid bi sharhi kitab at-tauhid ukurasa wa 456 anasema fasihru ibaratun an azaim sihiri tafsiri yake ni azaim wa ruqa azaim ni makamba yaliyofungwa fungwa au wako wanaona azaim ni kama maherizi herizi au azaim wako wanaona pia ni sehemu ya matabano mazungumzo wa ruqa wa uqadim na ni mafundo kufunga funga mafundo na haya yametajwa قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد chawi asili yako kupuliza katika uqad mafundo haya mambo bwana ukiishi katika miji ya Kiswahili Swahili unayajua sana zamani wakati tunasoma ukichelewa shule basi tutajanganya unatafuta unatafuta mkoche au mnyaa wa ufunga mafundo saba unaweza usibangwe na mwalimu piga fundo la kwanza ah, tunakulia ni katika jamii ya ovyo ovyo sana sababu ya kukosekana tauhid lakini hizi uqad zina asili katika sihir po shekha anasema ni azaim ni matabano fulani mazungumzo yasoeleweka si Qur'ani wala sio hadithi wala sio nyuradi wala maneno yanayojulikana waruqa matabano pia wa uqad na mafundo yuathiru fi badani almashur mambo hayo yanaathiri ule mwili wa yule aliyofanywa sihir lakini kwa idhni ya Allah tabarak wa taala bilqatl kwa kuua au bilmarad au kwa kumtia maradhi au bilikhlali biaqlihi au kuondoa akili yake mtu akawa chizi au yufarriqu baina zawjayn au pia unaweza ukafarikisha kati ya mke na mume au yaakhudhu azwaja au yaweza uchawi ukamfanya ukamchukua mume ukamzuia mume anzaujatihi na mkewe ka hawezi kupata tendo la ndoa fala yastati'u alwusula ilayha Sheikh anasema ikawa hawezi kufika pale qala ta'ala wa min sharri nafathati fil 'uqad Sheikh akasema yani sawahir Tuelewana Sheikh anakusema fasahiru yaqidu aluqada mchawi anafunga mafundo bilkhait kwa kutumia kamba thumma yanfusu fiha kisha anapuliza mirriqihi kutoka katika yale mate yake ya ute wake wayastainu bishaitan na anapata msaada kwa kutumia shaitan anamtumia shaitan wayuathiru hadha biidhnillahi fil mashuh kwa idhni ya Allah sababu Allah anasema ma hum bidarrina min ahadin illa biidhnillah shekhe akaendelea kusema faqad dhakara alulamau anna as-sihra al-muharrama ala naw'ain na watuoni wametaja kwamba sihiri uchawi ulioharamishwa ni wa aina mbili sihirun haqiqiyun wa huwa hadha alladhi dhakarna sihiri ya hakika na ndio hii tumeitaja wa naw'u thani sihrun takhyili ni ule uchawi dhahanifu uchawi dhahanifu una unaadhani kama vile jambo hili liko kadha kama vile wale wachawi wa Musa au eh, wachawi wa Firaun walipoangusha fimbo wale walichezea wali macho ya watu walichezea macho ya watu saharu ayuna nas walichezea macho ya watu kwa mtu akawa anaona kama vile nyoka lakini vilikuwa vijifimbo kwa wale wamecheza na macho macho akawa yanaona nyoka na hii Sheikh anasema hii anasema laysa lahu haqiqatun wa inma huwa khiyalun wa sha'wadha ni khiyalu ni kudhanisha na ni ukuhani kuhani wa huwa ma yusamma bil qumra nasema waitwa qumra kwa lugha ya kiarabu fasahiru yukhayyiru lin linnas shay'a mchawi anakibadilisha kitu sio hakika yake unaona kadhaa na maana watu wa mazinga ombwe hawa ndio wanafahamika sana kwenye kipengele hichi waweza kuona kisu ambacho kimeingia hapa kimetokea ukabwa kisu au analetwa kijana mbele za watu anapasuliwa tumbo na tumbo anapasuliwa kutolewa vitu alafu baadaye anarudishwa na kuwa mzima haya tunatokea mimi ilikuwa sisubutu huwezi kunita nikienda mbele siku moja akaitwa kijana mmoja mzungu anaitwa John Fix kwa tunasoma naye class moja yeye ndo akapasuliwa kwa hiyo ah, usiogope, njoo, usiogope, njoo. Sheikh anasema yukhayyilu linnasi shay'an wa huwa laysa haqiqa ka'an yukhayyila linnasi annahu dakhala fi an-nar, kama vile anawaonyesha watu kama vile ameingia kwenye moto hmm? walaysa kadhalika au yukhayyilu linnasi annahu yamshi ala ala habli, au anawaonyesha watu kwamba anapita juu ya nini juu ya kamba na mengineyo shekhe akayaorodhesha yako mengi shekhe akasema haya yote e, ni katika uchawi haya yote ni katika uchawi na hukumu yake shekhe akaeleza hukumu yake ni moja kwamba yeye anaona msimamo wake kwamba haya yote e, hukumu yake ni kufuru akataja kwa kusema ذكرنا فيها الأدلة التي تدل على كفر الساحر huu ni ukurasa wa 473 tumesitaja dalili kwamba zinazoonyesha juu ya ukafiri wa mchawi wa kufuru sahir mutlaqa na ukafiri wa mchawi ni mutlaqa Sheikh anasema kama dhakara sharih huwa madhhabu al-a'immati thalatha abi hanifata wa malik wa ahmada yarawna kufra as-sahiri wa qad sabaqahum jam'un min as-sahaba maimamu watatu wanaona ukafiri wa nani wa mchawi na wametanguliwa na kundi na masahaba katika msimamo huu shekhe anasema wal imamu Shafi'i yaqul naqulu lisahiri sif lana sihraka anasema mshafi anasema tunamwambia mchawi tutajie uchawi wako fa in wasafahu bima yaktadhi al-kufra akiusifu na kuutaja uchawi wake kwa sifa ambazo zapelekea ukafiri anasema fa huwa kafirun wa illa fala ولكن علما فوزان انسمى ولكن او ولكن هذا المذهب مرجوح مذهبه اين نقف لانه لا يمكن سبب هيوزكان لا يمكن الساحر هيوزكان يلم مشاوي الا بتقوى سبقوا لازم المساعده سيانان نما الشيطان والخضوع لهم نا اوينيكه مع وحينئذ يكون كافرا wakati huo anakuwa ni nani ni kafir mmeelewa tumeuelewa uchawi kwa msingi wa uchawi ni kuwatumia nani shetani na wale watu wanaosoma kama ruqya kwa kuwasaidia watu haya wanayaona wanakutana nayo unasoma shetani anazungumza anaeleza mimi hapa nimetumwa mtatoka nde wapi nimekuja huyu nimfanyie kadha wa kadha kashachukua ahadi huko alipotumwa na mchawi hizi maana za uchawi ziko nyingi hawa ni wanaozuoni wa kisasa lakini wanaozuoni waliotangulia pia wameyazungumza mambo haya sina haja ya kuyarudia lakini ninayo hapa maneno wanaochuoni kina al-Maqdisi wanaochuoni wengine kina al-Imam Ibn Taymiyyah na wengineo katika ulama wamezungumza masala haya ya uchawi hawa wanaozuoni wetu wa zama hizi wametufupishia lakini maneno yao na maneno ya wanaozuoni al al-mutaqaddimin yanaendana sawa kwa sawa kuna kitu kinaitwa atanjim ambayo ni elimu ya nyota elimu ya nini ya nyota atanjim pia wameieleza wanaochuoni katika wanaozuoni ambao wameielezea ni alama al-Fawzan katika kitabu hichi hichi i'anatul mustafid بشرح كتاب التوحيد juzuu ya pili ukurasa wa 20 hii iko moja na mbili iko hapa nitanukuu tu kwa sababu nimeandika nasema التنجيم مراد wake ni i'tiqadu anna linnujumi ta'thiran fi alhawadith ni kuitakidi kwamba zina nyota taathir zina athiri nyota fi alhawadith katika matukio yanayotokea katika ulimwengu mfano mtu akafa mambo ya riski kwa hiyo watu wanaitakidi ambao watu wamezama katika elimu hizi anna linujumi ta'thiran fil hawadithi wama yajri fi hadha alkauni kwamba nyota zina athari katika matukio yanotokea na yale yanayopita katika ulimwengu وهذا اعتقاد قديم الشيخ anasema na hii ni itikadi ya zamani kana fi qaumi numrud ilipatikana fi qaumi numrud kwa watu wa numrud alladhina bu'itha ilayhim al-khalil ibrahim ambao watu hao alipelekwa kwa wao khalil ibrahim alayhi salam wa hum as-sabi'ah nao ni as-sabi'ah alladhina yaabuduna alkawakib ambao walikuwa wakiabudu nyota wayabnuna laha alhayakil na walikuwa kiajengea mahekalu wa buyuta alibada na wakijengea nyumba za ibada wanaabudu nyota walikuwa yaatakiduna annaha tadbir ay annaha tudabbiru amra alalam walikuwa wanaitakidi kwamba nyota zinaendesha mambo ya kilimwengu wala yazalu hadha ash-sharru mawjudan fil alam Sheikh anasema na shari hii bado ipo katika ulimwengu Mwanielewa kwa ukimsikiliza Dr. Sule diwani na magengi na genge lao kwa ujumla habari za nyota nyota ya huyu yeye anasema nyota yake mwenyewe Dr. Sule ni mizani nyota yake ni nini ni mizani na siku yake ya bahati ni siku gani ya Ijumaa na rangi yake ya bahati ni rangi ya kijani au nini nyeupe sababu anasema yeye nyota yake mizani kwa sababu anaanza na S na ana bukhuri bukhuri maana yake ni, ni mafushofusho ya kujifukiza lakini ana bukhuri yake kwa anajifukiza sasa huyu bwana amezungumza mwenyewe elimu ya nyota anaijua na asema ameandika na yeye nyota yake ni mizani sasa hii elimu ya nyota hii elimu ya nyota ni elimu asili yake haipo katika Uislamu Sheikh anasema watu wa swabia ambao walikuwa wanaabudu nyota ndio walokuja na fikra hizi wakiitakidi kwamba nyota zinaathiri kwa hiyo mtu unaambiwa wewe nyota yako ya nge wewe nyota yako ya punda bwana ukiambiwa una nyota ya punda lazima ushtuke na kazi yako itakuwa mizigo mizigo mikwaju mikwaju kwa ndio maana pia kuna kusafishwa nyota mtu anasafishwa nyota yake hizi ilmu si katika ilmu zinazohusiana na dini ni mambo ya sihiri yote ni mambo ya uchawi na kuitakidi viumbe vinaweza kuendesha ulimwengu ambao hii ni shirki katika nini shirki katika nini arububia anaendesha ulimwengu anaefisha riziki mtoto ni nani Allah tabarak wa taala kwa asili ya watu hawa aliotumilizwa kwao Ibrahim alayhi salam walikuwa wakiabudu nyota ndo ilipotoka huko leo wanatuletea katika Uislamu mtu amevaa kofia aonekana shekhe anazungumza habari za nyota wewe una nyota hii una nyota hii elimu hii kawafundisha nani haya ni maelezo ya Allama Fauzani kadhalika kuna maelezo ya Allama Sheikh Al-Uthaymeen anasema huwa al-istidlal elimu ya nyota ni al-istidlalu bi ahwali al-falakiyah ala alhawadith alardiyya ni kustadili na hali za kifalak elimu za nyota huko angani na matukio yanotokea katika ardhi yarbitu almunajjim anafunga yule munajjim ma yaqa'u fil ardh yale yanotokea ardhini au ma sayaqa'u au ma sayaqa'u au yale yatakayotokea fil ardhi ardhini bin nujumi anayafunga matukio hayo ndoa yako itadumu ndoa yako haidumu kwa mambo ya nyota na ndio maana mtu akitaka kuoa akenda atakajue jina lako jina la mtu unaomuoa jina la wazazi wako babako mamako kwa wanachukua zile herufi kuna elimu ya herufi nachukua zile herufi namba ngapi na kule manazili za nyota ziko 28 ama zile abraji zipo mbili kwa zile herufi zako zikiingizwa pale ni itakuwa ni ngapi ishirini na ngapi hii ni, mana, ni manzil kadha katika katika nyota kwa wewe itakuwa ni kadha hizi ni elimu za watu waabudu nyota ndio maana wote wanazungumza habari hizi e, jina lako likianza kwa anasema Dr. Sule anaanza na S kwa nini S kwa nini mambo ya jina sababu ile S ni namba fulani kwenye elimu ile kwa ikitiwa ile namba ya tazamo yaafikiana na nyota gani sababu nyota huko vile vituo manazi zina namba zake kwa kutatokea kadha wa kadha wewe utakuona hivi na hivi shirki billahi rabbil alamin ndio maana mtume akasemaje man iktabasa shu'batan au ilman min an-nujum faqad iktabasa shu'batan min as-sihr yoyote atakayesoma elimu ya nyota huyo amesoma elimu ya nini ya uchawi zada mazada kwa maana kila akizidi kusoma elimu ya nyota anazidi kuwa nani mchawi sisi hadithi za bwana mtume sallam vipi leo wajajifakhiri tena kwa, kwa jina la kiongozi wa dini mbele za watu kwamba wewe ni mtaalamu wa nyota hali ya kuwa mtume anasema elimu hiyo ni uchawi na hatuzungumzii ile aina ya elimu ya nyota ya taisir kwa sababu elimu ya nyota imeganyika sehemu mbili unayataathiri ndio hii kutumia dalili ahwali za nyota huko mbinguni kwa matukio ya ardhini hii ndio tunazungumza hii ni shirki ni uchawi ama nyota hile naweza safiri nikafika hapa ambao hii ndio elimu ya astronomy eh unajimu ni elimu inayohusu anga na vitu vilivyomo angani kujua miqati hisabu nyakati za swala na kadha hii halali elimu hii sizungumzii lakini kuyafunga matukio kwamba sababu yake au nyota ndio inoleta hivi hii ni haramu ndio maana bwana mtume sallam kuna siku aliamka akasema leo kuna watu wameamka katika nyinyi waumini wewe muamini Allah na umepinga nini nyota na kuna watu wameamka katika nyinyi wameamini wame nyota wamempinga nani man qala mutirna binawi kadha wa kadha atakayesema sababu ya ile mvua ni nyota fulani huyu ameamini nini nyota amemkufuru nani kalia bwana mtume hizi nadharia za kijahilia alipambana nazo leo watokea watu eti mashehe viongozi wa dini si tunajua kwamba hawa sio mashehe wala si chochote makuhani tu lakini kuna jamii ikiona mtu amevaa kanzu na anaanza alhamdulillah rabbil alamin ni ustazi huyo hasa waandishi wa habari wao kila mtu ustazi mtume haya mambo ameyapinga ametoa hizo nadharia za kijahilia hilo ni jambo la unajimu